zdravlje i spasenje, braću i sestre, ova sveta liturgija, ovo sabranje, gde se nahranismo smo samim Bogom našim, samim njegovim telom, prečistim i besmrtnim i njegovom neprocenjivom krvlju, koja nas je sve sjedinila u jedan duh i da jednim ustima, jednim srcem možemo slaviti i pevati Boga našeg. A to isto telo, tu istu krv, gospodje, naš Isus Hristos kao čovek dobio od svoje prečiste majke, presvete bogorodice. Ona mu je dala telo, ona mu je dala krv i onaj ljudski oblik koji je kao istiniti čovek primio, primio je od nje. A gospod je upravo nju izabrao jer je bila najdostojnija u svemu rodu ljudskom, ne samo u ono vreme u koje je živela već i u prošlo i u buduće i u naše i u svo vreme do svršetka veka, ona je najdostojnija jer je bila najčistija i najsmirenija u svemu rodu ljudskome. I zato je pred Bogom stekla veliki dar, veliku milost i ona čije je srce probao mač bola, dok je toga istog sina koga je tako blagosloveno rodila, gledala na krstu kako se muči bez oblika i bez lepote kako je pred najavljivao i sveti prorok Isaija mnogo pre nego što su se te same stvari desile, jer su već postojale u planu Božjeg domostroja našega spasenja. I njen pokrov nad nama jer je jedna od nas, jer je izabrana, jer je ona naš dar Bogu, dar čovečanstva, onome koji nas je stvorio da bi nas kroz nju spasao, da bi kroz nju došlo naše spasenje. I njen pokrov koji je tada jednom davno se video u crkvi u Vlaherni I nisu ga ni tada videli svi, već samo oni koji su bili dostojni umom, a upravo sveti Andrej, jurodivi za ljude, ali premudri za Boga, čiji spomen ćemo sutra slaviti, odbačen i prezren od ljudi, a od Boga proslavljen velikim darovima iza života, A jedan od najvećih njegovih darova, pored onih da je prozirao duše ljudske, da je video nebesa nad nebesima i raj, i pakao i sve sile demonske i sve anđelske vojske, jedan od najvećih darova je video, što je video presvetu Bogomajku kako drži pokrov nad narodom sabranim u hramu Božjem. Tako ona ne samo tamo i ne samo tada, već na svakoj svetoj liturgiji a i ne samo na liturgiji, već svuda gde prizivamo ime Božje, a samim tim i njenu pomoć, ona drži svoj pokrov nad nama i štiti nas od svih zala, od svih neprijateljstava đavoljih, jer đavo je upravo naš jedini istiniti neprijatelj. A gospod je to izabrao upravo nju, smirenu pred ljudima, izabrao apostola Pavla, kako čitali smo u svetoj poslanici, gde apostola Ananija se čudi kako on, on je zao, on je mnoga zla učinio hrišćanima, ali gospod kaže, ne brini se, mnogo će on učiniti za crkva i postradati za ime moje. To su sudovi Boži one koje su ljudi odbacili, on izbira i prima i daje im savršenu blagodat, da se kroz njih i mi svi spasemo i da dođemo u poznanje istine. Neka bi njen poklon bio nad svima nama, sada i do kraja našega života, a nakon ovog kratkog života da je još savršenije gledamo u Carstvu nebeskom. Amin. Amin.